Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborakporining Payg'ambar alayhissalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Yangi jamiyat qurilishi. Biz oldingi boblarda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Madinadagi Bani Najjar mahallasiga tushgan vaqtning juma kuni Hijriyaning 1-yili Rabbul Avvalning 12-kuni milodiya 622 yili 9 ayning 27 kuniga to'g'ri kelganligini e, va Bani Najjar mahallasida Abu Ayyub radhiyallohu anhuning qo'rusi oldidagi bir parcha tashlandiq yerga tushib, Alloh xolisa turalg'imiz mushi yerda bo'ladi deganligini, ondan Abu Ayyubning uyiga kirib o'rinlashganligini aytib o'tgan edik. Masjidun Nabaviy payg'ambar masjidining bino qilinishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shuningdan keyin bosgan tunji qadami masjidun nabaviyni bino qilish bo'ldi u to'gisi qayta qayta ikki qitim cho'kib olgan heliqi yerni ikki yetim boladan setib olib u yerga masjid bino qilishga buyurdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjid qurilishiga o'zi bevosita qatnashdi u o'z qo'li bilan qishtashlarni yetkazib yetib mundoq deydi Ey Allah cinayet ayati ahiret, muhacir ensarlığa eyle mağbiret. Peygamber aleyhissalatu vesselam yana, Kötürgünümüz Xaybar yüküge oxşimaz, mın hizar köp yaxşıdır perverdigarım qaxşimaz, deydi. Bu muğluq mısrala sahabilənin quruluş qızğıllıqını yuqur götürətdi də, ulanın biri cavab qaytırıb mındaq deydi. gar desek biz o'ltirib payg'ambarim ishlasin ozg'in amal o'zi shu tosh va tuproq chishlasin masjidga tayyorlangan o'rinda mushriklarning ko'ni qabrlari xoraba ozgalla ondisonda xo'rma va g'arqat daraxtlari bor edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qabrlarni qo'latqizyatdi ozgalla tindirildi xo'rma va boshqa dal daraxtlar kesilib masjidning oldi temig'i tizildi Məscidin qıbləsi Beytul Müqəddəsə udullandı. Işıqның iki yan baynısı taş bilan, ətraf damları xışlay bilan qopuruldu. Üstü xorma şax şumbilari bilan yepildi. Төрік xorma yağıçının qo'li va bodir cho'tallaridan etildi. Ostiga xum shekillar yotqizildi va uch yerga ishik echildi. Məscidin qibla temidan oldi tomgacha bo'lgan orliq uzunligi 100 gaz, kengligi mo shunchalik yoki sal uzunroq butib chiqdi. masjid temining asosiy uli uch gezga yaqin tutildi masjid bitgandan keyin uning yon tarafiga xom qishlar bilan bir qancha kichik kichik uylar selinib usti xo'rmining shohshumbilari bilan yepildi u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollari uchun selingan o'jirlar edi o'jirlar bitgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam abu ayib roziyallohu anhuning uyidan u yerga ko'chib chiqdi Bu masjid namaz ado qilish o'rni bo'lib qolmasdan, balki musulmonlarga islom dini ta'limotlari va amr farmonlari yetkaziladigan ijtimoiy sorun, adab axloq uyutadigan oliy bilim yurti, uzoqdan beri jaholiyat va ichki urushlar yarog'lashtirib o'tgan bir-biriga o'chmanligi oshgan qabila oymoqlarning uchrashib, o'zaro tushunish va ulfat hosil qilish uchun to'planadigan yig'ilish markazi, ijtimoiy ishlarni bir taraf qiladigan düşməngi qarşı qoşun təşkilləyidigan hərbi baza, məsləhət kengəş yurti və icraya məclislərini ötküzüdigan qurultay orqanı boğan idi. Şundaqla yurt makallardan, mal dünyalardan və ailə tavabatlardan ayrılıb musafir bob kəgən zor bir türküm kəmbəğal muhacirlarının turalğı cayımı boğan idi. Hicretning dastlabki mazgillarida har kuni 5 qitim o'qilib, jahonni larziga soladigan mo'nliq yangroq da, azon to'lash yo'lga qo'yildi imom termiziy imom abu davud imom ahmad va imom ibn huzaymi rahimulloh rivoyat qilgan bir hadisda tilga ilingan abdulloh ibn zayd roziyallohu anhuning azon to'g'riliq ko'rgan tushi hammaga ma'lumliq islom qarindoshligi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yig'ilish va birlashish markazi masjidning qurilishini elib berishi bilan birga yana mo'yim tarixiy ahamiyatga ega ulug'var va ajoyib xosiyatli mundoq bir ishni ro'yatga chiqardi u bo'lsimi muhojirlar bilan ansorlar o'ttirsida qeyrindoshlik munosabati o'rnatish ishi edi ibn qayim rahimulloh mundoq deydi orqadilla payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ansorlar bilan muhojirlarni yig'ib Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning qorusida qarindoshlik munosabati o'rnatish faoliyati o'tkazdi. Bu faoliyatga 90 kishi qatnashdi. Ularning 20 ansorlardan, 20 muhojirlardan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularni o'zaro kuyinsin va o'zaro yordamda bo'lsin uchun qarindosh qilib qo'ydi. Badr urushidan keyingi vaqtga qadar uruq tuqqanlar bir-biriga murosxo'r bo'lishmasdan aşu İslam qeyrindaşlığı ornatqanlar bir-biriga varis marasxo'r bo'lishgan edi. Alloh taolo sura Anfalda urug' tuqqanlar bir-biriga marasxo'r bo'lishga yotlardan eng axliqdir. Sura Anfal 75-oyat nozil qilingandan keyin islom qarindoshligidagi bir biriga marasxo'r bo'lish qoidasi amaldan qoldirilib faqat urug' tuqqanlarlar bir biriga marasxo'r bo'lish qoidasi asliga keldi aytishlarga qaraganda payg'ambar sallallahu alayhi ve sellem ikinci kademde muacirlanımı özara bir biriga chetib qarindosh qilib qo'ygan ammo avvalgi qarash teqimi to'g'ridir chunki muacirlar orasida yurttaşlık, nəsəb və uruq tuqqançılıq münasibəti bab olğaşqa, ular orasida qayıt qarindoshlik munosabati o'rnatishning zəruriyyəti yo'q albatta ammo ansorlar bilan muhacirlar o'rtasida bu faoliyatni o'tkazish to'limi zarur va ahamiyatli ish bo'lgan edi. Bu qeyrindaşlıqning nishoni imom g'azzali rahimulloh aytgandek cahaliyetçi asabiylikni tugutish uchun edi bu o'z tarafdorlarini faqat islom uchunla himoya qilish va qoğdaş, nasab irq va yurt farqlarini butunlay digərlik deganlik bo'ladi payg'ambar aleyhi alayhi vasallam sahobalar orasida o'rnatgan bu qeyrindaşlıq munosabat ig'izdan tushirilmay to'laydigan quruq shuvar bo'lmasdan balki kuchlik ahd paymon ostida jonga va molga chetilgan amil harakatga aylangan edi u o'z manfaatidan boshqalarning manfaatini a'lo bilish o'zaro kuyinish va bir biriga bo'lgan mehr muhabbat o'zaro unsi ulpat bu qarindoshlik ahdisiga shundoq cho'nqir singan ediki uning amaliyati bu yangi jamiyatni ajoyib ta'sirlik ish izlo bilan to'shqizib imom buxoriy rahimulloh naql qilgan hadisda mundoq deyiladi muojirlar madinaga kelgandan keyin payg'ambar alayhissalotu vassalam muojirlar bilan ansorlarning orasini qeyrindosh qilib chetib qo'ydi abdurahmon ibn avub bilan said ibn robia alloh ulardan rozi bo'lsin qeyrindosh qilib qo'yilgan edi said abdurahmonga man ansorlar ichida eng moldor odamman mollarimni ishga siqib birini san og'in ikki ayolim bor Саңа қайсы чырайлық көрінсе маңа етқін. Оның талықы, яны сөзіні берей. Идіт чыққанда сен никайыңы ағын деді. Абдурахман оныңғы жауабын. Аллах сенің айләңге вә мал дүнияларыңға бәркет бәсін. Маңа базырыңларны көрістіп қойсаңлар күпая деді. Шының білән о Абдурахманны бәні қайнуқы базырғы башлап бады. Абдурахман о еді оны еліп, бұны сетіп дегендек ішіла білән бірдемділі мәлім мектарда пішлап, va ozroq yog' paydo qildi atsi atdeganda yana bordi shunda qilib bir kuni u payg'ambar alayhissalotu vassalomning yeniga kelgan edi uningdan uylanguchining alomatlari ma'lum bo'ldi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningdan nemish bu deb so'rab edi abdurahmon o'ylinib oldim deb javob berdi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga qanchalik to'yliq opading devdi abdurahmon ökçü çoğunlukta altın mehir dedi. İmam Buxari Rahimullah Əbu Hüreyra rəziyallahu anhudan naql qılğan yəni bir hədisdə şındaq deyiladi. Ənsarlar Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamğa xormuluqni biz bilan muhacir qarindoshlarımizga bölüb bəgin degan. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam yoq, unda qısaq bo'lmaydi deb unumağan. Bu çağda muhacirlar xormuluqning ishlarini o'zinglar qilinglar, ammo o'z so'liga tang sherik bo'layli deganda әнсарлар мақұл болышқан. Әнсарларның бұл жауаплары оларның муажир қиырындашларының қаншалық қызғын күтіп алғанлығын, ular uchun har qanday badal to'lashga o'z manfaatidan voz kechishga va samimiy sadoqatman bo'lishga har zamon har makon tayyor ekanligini bildiradi shundoqla muojirlarning bu hurmatni to'g'ri qadrlaganligini va ansorlarning mol mulkini alloh badi deb egilyolmasdan ehtiyojga tushliq ilib sarf qilganligini uqtirdi bu qarindoshlik o'rnatish sharkiti musulmonlar duch kelgan biz yuqorida ko'rsatib o'tgan har xil mushkulotlarni unumli hal qilishda yiroqni ko'rarlik bilan o'ttirg'i qo'yilgan dona tadbir va to'g'ri siyosat bo'lgan edi islom ittifoqdoshlik ahdinomasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mu'min musulmonlar orasida qarindoshlik munosabati o'rnatgandek ular orasida yana islomiy ittifoqdoshlik ahdi nomusini o'rnatdi bu orqali musulmonlarning vujudida qilib qolgan jaholiyatning ko'ni asabiy qarashlarini va qabila talash tortishlarini tugitib jaholiyatning qoloq an'analariga xotimi berdi ahdinomining moddalari tuandikilardan iborat edi bu muhammad sallallohu alayhi vasallamning quraysh va yasrib madinalik mo'min musulmonlar orasida va ularga egishib keyin qo'shilgan va ular bilan там tam bo'lib kurash qilganlar o'ttirishni to'xtatgan ittifoqdoshlik ahdinomasidir birinchi mo'min musulmonlar bir ummat hisoblanadi u yot dindikilarni o'z ichiga olmaydi ikkinchi qurayshlik muhojirlar o'z tavaligi bo'yicha diyat to'lam ishlarini ustiga oladi musulmonlar orasidagi asr qutuldirish ishlariga ongli kuch qo'shadi Әнсарларның әр қайсы қабилелері өздерінің төлем диет ішлеріні авалқадекілер өздері үстіге алады. Әр қайсы аймақ жәмәтлер mo'min musulmonlar orasidagi asr qutuldirish ishiga aktiv kuch qo'shadi uchinchi mo'min musulmonlar asr qutuldirish yoki to'lam ishlarida nasab tuqqanchilikni o'lcham qilolmaydi to'rtinchi taqvodor mo'min musulmonlar tajovuzchi dushman kuchlarga va cho'ng suiqasd malmonchilik düşmənlik, fitnə fasad və iğvagərçilik payda qılmaqçı boğanlarga ortaq qarşı durdu. 5. Məzkur yaman iş, yaman hərəkətlərə qarta həmməylə ortaq qarşı duruşu, atası yoki bolasının bu işlərə çətilib qilishi, uni əhdiga vəfa qilishdan to'sib qo'ymasligi lozim. 6. Mu'min odam mushrikning qisosi uchun yana bir mu'mini o'ldirmaydi. 7. Mu'min musulmon kishi boshqa bir musulmonga qarshi mushrikka yordam bermaydi. 8. Allohning boshpanohligi hammaga o'rtaq bo'lib, yuqori tuvan deb ayrilmaydi. 9. Yahudilardan bizga tabi bo'lganlarni boshqa Yahudilarga naq uval qilinmagan va zulm qilinmagan asosda qo'g'dash va qo'llash lozim. 10. Mu'min musulmanlarının tinçliği bir bütün cemaatçilikning o'rtaq tinçliğidir. Şuna Allah yolidagi urushda bir mu'min yana bir mu'minning fikrini anmay turib, o'z beshimchilik bilan sulh tuzmasligi lozim. Biroq tang barobarlik va adolat uchun bo'lsa, u buningdan mustasnodir. 11. Mu'min musulmonlar janggohda xato o'ltirib qo'ygan musulmon qarindishining diyet to'lam haqqini ustiga oladi. 12. Әр қандық бір есіріплік, мүшрик құрайшыларының миліға, нәт жинығы панақлық берілмейді вә оны мұмиллердің қолдап қаламайды. 13. Әр қандық кіші бір мұминні қастен нақ өлтірсе, о қысас үшін өлтірілді. Бірақ өлгіч тарапның игі чақылары әпу қылса, о бұ үкімдің мұстәснадыр. 14. Bu hukmni ijro qilishda hamma mo'min musulmonning ortak mas'uliyati bor. Ijro qilishga kuch chiqarishga bo'ladi-ki, hargiz amaldan qoldirishga bo'lmaydi. 15. Mo'min musulmonlar buzuq niyatli odamlarga yordam berishga va ularga so'rin hozirlab berishga bo'lmaydi. Kimdi kim yardım odamlarga yordam ki yoki so'rin hozirlab kıyamet qiyomat kunida u Allohning la'nati va gazipeki duchor bo'lishga loyiq bo'lib qoladi. Onundan nə pərz, nə nəbli ibadət sədəqə qəbul qılınmaydı. 16. Müslümanlar hər qandaq bir işdə ixtilaflaşıb qalsa, onu Allahның və onun peyğəmbəri Muhammed sallallahu alayhi və sallamның ayırıb bir taraf qılıb qoyuşuğu sunuldu. Ruhi tərbiyənin ictimai təsiri. Mənim şundaq hikmətli dana tədbir va puxta asoslar bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu yangi jamiyatning ul asosini turg'izdi bu buyuk yuzlanish mohiyatda ashu ulug' sahobalarning payg'ambar alayhissalotu vassalamning ma'rifatlik suhbat buluqidan olgan ro'yi o'ziqning amali mahsul edi albatta chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallammi ularga ati oqshimi ilm bilim o'gitadi ta'lim tarbiya berib ularning ro'yitini poklab esil axloqlarga undab turadi Olağı do'stlik qeyrindaşlıq, sharaf numus, axloq fazilat va taat ibodat qoidalarini ögütədi. Bir kishi payg'ambar sallallahu alayhi və səlləmdən İslamda qaysı iş yaxşı dəb sorğanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm açlığa tamaq verirsən, tonuğan tonumğan həmmigə salam qılsan dəb cavab bəgən. Abdullah ibn salom radiyallahu anhu mundoq deydi. rasululloh sollallohu alayhi vasallam madinaga qadam tashrif qilgan kunila man uning oldiga kelgan edim uning chiroyini ko'rib hargiz yolg'on aytmaydiganligini pamladi u tunji so'zlagan notig'ida ey xaloyiq salomni o'nlik oshkora qilinglar ochlarga taom beringlar urug' tuqqanlarga sil rahim qilinglar kechida hamma odam uxlaganda sizlar namoz o'qinglar omon eson jannatga kirsizlar degan payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem yana mındaq deydi. Yamanlıqtın qo'lim qoşları amin bolanmaydıqan odam jannatga kirmaydi musulmon boshqa musulmanlar uning tili və qoludun əmin bolalıqan odamdir Bir kishi o'ziga ravo kögenini boshqa mo'min qeyrindişiğimi ravo kömügice kamil mo'min bolanmaydı. mo'min musulmonlar go'yo bir tan bir gavdiga o'xshaydi ko'zi ağırsımı, butun bədən seqiraydı. beshi og'risimu ham shundoq mo'min musulmonlar o'zaro hamdam bo'lishda go'yo cho'ng bir binoga o'xshaydi uning xishlari bir birini chinatadi u zot yana mundoq dedi adovatlashmanglar hasadxo'rlik qilmanglar dushmanlashmanglar ey allohning bandalari hammanglar bir tuqqan qarindoshdek bo'linglar musulmon odamning yana bir musulmon qarindishini uch kundan ortiq tashlab o'tishi to'g'ri bo'lmaydi Mu'min musulmonlar o'zaro qarindoshdir, bir-biriga zulm qilmasin va uni dushmaniga tutib bermasin. Kimki qarindishining hojatini ravo qilish yo'lida mansa, Alloh uning hojatini ravo qilib beradi. Kimki bir musulmon qarindishini g'amdan xalos qilsa, Alloh u odamdan qiyomat kunining qiyinchiliklaridan cho'ng bir qiyinchilikni ko'tarib o'tadi. Kimki bir musulmonning ayibini yapsa, Alloh qiyomat kunida u odamning mu ayibini yapadi. Zimindiki kishilarga mehr shafqat qilinglar. Alloh sizlarga rahim qiladi. Atrofdagi qo'lim qo'shnilari och yalang'och yurvassa, o'zini yeb ichib qo'rsiqini beqib yurgan kishini mo'min degili bo'lmas. Mo'minni tillash fosiq, dindan chiqqanlikdir. Uning bilan urushish kufrlikdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana yo'llardan ziyonli narsalarni yo'qitishni sadiq qilganga barobar ve onu imanın bir tarmıqı deb hesaplaydı. O yana mu'min musulmanlarını hayrat sahavat qilishga rəğbətlendirədi. Sadiqa ve sahavatının pəzilətləri haqqında kişinin qalbi erigidek yaxşı vəz nəsiyyətlərini qaladı. O zat sadiqa berish gunoh masiyatlarni go'yo suv o'tni o'chirgandek o'chirudi degan. O zat yana mundoq degan edi. Qaysi bir musulmon yalang'och yelim qolgan bir musulmonga kiyim kiydirib qo'ysa alloh u musulmonga qiyomat kuni jannatning yeshil tonlaridan bir ton yopadi qaysi bir musulmon och qolgan bir musulmonni to'yg'izsa alloh uni jannatning mevalaridan g'izolantiradi qaysi bir musulmon ussiz tashna musulmonga suv bersa alloh uni jannatga sherin buloqdan sug'uradi bir xo'rmining yerimini sadiqa qilish bilan bo'lsimi Оны тапанмасаңлар чырайлық кеп білән болсымы дозақ отыдын сақылнаңлар. Шының білән бір вақытта Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам яна tilimchilik qilish va boshqalarning qo'liga qaraydigan tayyor tabbuq qilishdan qattiq saqlanishga buyuriydi va savrchan, qanoatchan bo'lishning fazilatlarini tushundiradi. U boshqalarning qo'lidan bir narsa tilab yeyish qiyomat kunida tiliguchining yuzida o'chmas dog' yoki atsiz skelet holat va yoki saqaymas zedi jarohat paydo qiladi biroq majburliq holat buningdan mustasnodir degan edi u zot yana sahobalarga alloh taolo tarafidan ibodatga berildigan katta ajr savoblarni so'zlab berish bilan birga o'ziga nozil bo'lgan vahiylarni o'qib berib ularning ilohiy vahiy bilan bo'lgan munosabatini chinitatdi ularmi kunlik vahiyni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldida o'qish ve ayrım muzekkir mulayizi kılış arkalık özlerinin ilahi vehiyge boğan tonuşini östüretti. Bu xil dəris müzakirə, olanın bilim çənçisini aşırğandın sırt, olağı İslami dəvətinin tələbi və ilahi əlçilikinin məsuliyyətini tonutat. Mana muşunda qılıb, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabilənin roy dünyasını və əxlaq rəvişlərini bütünləy İslami an, va islomiy qoida yo'sini ichida yuqori ko'tardi ularni kishilik qadr qimmat dunyo qarash va xolis to'p qo'sh qarishi bilan qurollantirib va tarbiyalab oxiri ularni insoniyat tarixidagi payg'ambarlardan qolsa eng yuqori sapoliq o'g'inish ulgilari qilib yetishtirib chiqdi abdulloh ibn masud roziyallohu anhu sizlardan ilgirkilarning yo'lida mongmoqchi bo'lganlar cho'qim o'lib ketgan yaxshilarning yo'lida mangsin Chunki hayot kishilar fitna fasoddan xoli emas. Ana shular payg'ambar alayhisolatu vassalamning sahobalari mushu ummatning eng afzal kishilardir. Ular qalbi pok, ilmi cho'nqur, quruq takallubdan xoli kishilar edi. Alloh taolo ularni o'z payg'ambarining so'kbiti uchun va o'z dinni barpo qilish uchun tanlagan. Ularning fazilatini toninglar va ularga ergishinglar. Құдыртыңларның етішче оланың әхлақ пәзилетлеріні өзләштіріңлар. Чүнкі ашулала тоғры хидайет білін кеткелләдір, деген. Әң мойымы, мұшы үмметнің әң али рәхбір болған Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünü yüksek kamalet, tabii iktidar, Ali Cenab ruh, esil fazilet, güzel ahlak ve büyük hisletlerini kishining qalbini rom qilg'idek darajada o'zlashtirgan edi shunga u har qandoq bir gapni desa sahobalar uni o'rinlashga oldiraydi bir xizmat yoki biror ishni o'rinlashtursa bas basta bejo keltiradi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana mushundoq atrofliq tutish va tarbiyalash orqali bu yangi vatanda insoniyat tarixidagi eng go'zal eng baxt saodatlik ئەڭ ئىناق بىر جەمئىيەتنى بەرپا قىلىپ قۇرۇپ چىقدىكى بۇ جەمئىيەت ئارقىلىق ئەزەلدىن ئىنسانلارنىڭ شىللىسىدىن بېسىپ ularنى dərd ələmdə qiynagan nurgun məsələ və müşkilatlara cavab həll qilish çarəsi tepildi. Muşundaq yüksək mənəvi təlim-tərbiyə zamanın hər xil dolqunlarına dadil taqabül tura alaydigan bu yeni cəmiyyətin əsasını peydin-pey turğuzdu. Axır bu cəmiyyət zamanning ta'tir iqinini o'ng'i bo'riyolidi va tarixning gavdasini yangi yo'nalishga qarab aylantirdi yahudilar bilan ahdinoma tuzish payg'ambar sollallohu alayhi vasallam madinaga hijrat qilib kelib musulmonlar orasida ideyavi va siyosiy birlik ham ijtimoiy tartib o'rnatish orqali bu yangi jamiyatning asosini mustahkamlab olgandan keyin Мәдина ва уның атрапыдагы районлардагы g'ayrimusulmon xalqlar bilan siyosiy va ijtimoiy aloqalarni radga silish qaroriga keldi. Uningdan maqsad ina qo'shnidarchilik munosabati o'rnatish orqali tinchlikni ishga oshirib, islomiy da'vatning puxta asosini turg'izish, shundoqla butkul insoniyat uchun bexatar, tinch, baxt, saodatlik va illiq turmush muhiti yaratishdan iborat edi. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам vaqt шундақ кәң құрсағлық va шундақ yo'l qo'yish siyosatini qo'llandiki ig'ir taassubiyat va tarafbozlik shuori bilan to'shib ketgan ashu davrda undoq dona va kangli siyosat hargiz tepilmaydi g'ayrimusulmonlardan madinaga eng yaqin joyda o'ltiroqlashganlar yuqorida so'zlab o'tganimizdek yahudilar edi garchi ular musulmonlar ko'nglida yoshirin o'chmanlik saqlab yurayotgan bo'lsimi lekin ulardan hozirgacha hech qanday qarishliq yoki amaliy dushmanlish alomatlari ko'rilmadi shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ular bilan diniy e'tiqod va mol mulk igdorchiligi jihatda mutlaq erkinlik berilgan mundaq bir kelishimnoma imzoladi bu kelishim kamsitish yaklash chetga qiqish nohaqchilik huquqdan mahrum qilish va besim ishiltish degandek betarafliliklardan tamoman تماماً edi Bu kelishim musulmonlar orasida tuzilgan ahdinoma qatorida birlikda imzolanib yo'lga qo'yildi. Bu kelishim nomining moddalari tuvandikilardan iborat. 1. Bani Avf yahudilari mu'min musulmonlar bilan butun bir gavda. Hammaylarning dini e'tiqod erkinligi bo'ladi. Musulmonlar yahudilarni kamsitmaydi, chetga qoqmaydi. O'zi va igichaqlarining hayoti bexatarligini cho'qim kafolatlantiradi. Бәні әв яһудылардан башқа яһудылармы мұшы бойынша huquq va majburiyat o'tisi bo'ladi. Ikkinchi. Яһудылармы musulmonlarmı o'z o'zini boqadi. Alvansiylik qo'yilmaydi. Uchinchi. Мұшы әхтинамиге қол қойғычы тәрәплер bir-birinin düşmeniga o'rtaq qarıştırdı. 4. Yahudilar bilan musulmonlar bir-biriga samimiy va sodiq bo'ladi. O'zaro bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Әмма гунах болыдыған ішләп бұныңдың мұстәснадыр. 5. Әр кім өз итіпақтышыға асилық қымайды. 6. Bir taraf zulmga uchirsa, yana bir taraf yordam berdi. 7. Mo'min musulmonlar urush oldida turdi ekan, yahudilar cho'qim musulmonlar tarafda turdi. 8. Mushu ahdinomining hurmati uchun Yasrib Madina tavalliga haromdir. 9. Kelishimnomaga imzo qo'ygan har qaysi taraf a'zolari o'ttirisida yuz bergan har qanday voqea yoki jidal majra, ixtiloflar Alloh va Allohning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning bir taraf qilishiga suniladi. 10. Imzo qo'yguvchi har qaysi taraf a'zolari Quraysh va uning ittifoqdoshlariga panohlik bermaydi. 11. Madinani qo'g'dash uchun har qaysi taraf o'rtaq kuch chiqaradi. Bo'libmi o'z tavaligi va o'z rayonini qo'g'dash majburiyatini o'zlari ado qiladi o'n ikkinchi ahdinomi zolimning zulmidan yoki xiyonatkor osiyning bexatarligi tufaylidan amaldan qoldirilmaydi mana bu ahdinomining imzolanishi bilan madina va uning atrof rayonlari birlik kelgan mustaqil bir davlatga aylandi madina shahri davlatning poytaxti payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu davlatning raisi agar mushundoq atash to'g'ri bo'lsa bo'ladi hokimiyat va huquqni musulmonlar egiladi keyincha rayon tinchligi va bexatarlik doirasini kengaytirish uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam amaliy shart sharoitga biqib atrofdagi boshqa qabilalar bilanmi mushunga o'xshash tinchlik va bexatarlik kelishmalarini imzoladi davomi bak.